Eh, hainbeste Mila Frankago partida pentsatzen, nik nahi dut uh, nire bidaia sigitu superprestiz honetan, ongi semitzen naiz uh, garra trinkete eta ala, hori badut uh, etapa hondi bat, uh, etapa hondi bat pasatzeko, nire aintzilean uh, finalentzat uh, toki bat lortzeko.